Book 2 ยี่สิบห้า 25 25. ในเมือง In der Stadt. In der Stadt. ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Bahnhof. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Ich möchte zum Flughafen. Ich möchte zum Flughafen. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Ich möchte ins Stadtzentrum. Ich möchte ins Stadtzentrum. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Wie komme ich ins Stadtzentrum? Wie komme ich ins Stadtzentrum? ดิฉันต้องการแท็กซี่ Ich brauche ein Taxi. Ich brauche ein Taxi. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง Ich brauche einen Stadtplan. Ich brauche einen Stadtplan. ดิฉันต้องการโรงแรม Ich brauche ein Hotel. Ich brauche ein Hotel. ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Hier ist meine Kreditkarte. Hier ist meine Kreditkarte. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Hier ist mein Führerschein. Hier ist mein Führerschein. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Was gibt es in der Stadt zu sehen? Was gibt es in der Stadt zu sehen? คุณไปเมืองเก่าสิคะ Gehen Sie in die Altstadt. Gehen Sie in die Altstadt. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ Gehen Sie zum Hafen.